Batxarrin, ni hoitzen e, lehen e, urte hoidetan, uh, e, ez ginen txube organizatuik ere, gia, gia anis, antolatuik dela, eh? Ez zen etzen hanbeste haitu ere, anis uh, ardigaz nahiko izle mena etzen hanbeste haitu, bazen, guai, uh, oiasko egile, gibel egile, Bena biper, bipera e, mena etzen zen haitu handik, eh, eko Mina bon, halide egin eh, lehen eh, feida, feida hoik. Eh, ez lehen urtetan, mena geho hasi ginen um, kumitatzen uh, eskualde Geho zertazu lehen, lehenetan hor be uste beno jente jabu izan zen. <laughs> Ba, izan zen jente eta lekukoan le itxe, um, kurius zien, uh, segure, eta jintzien, eta ez gine, efen, jatekua e, amini bat, eskasa, eta azken bementuan jontzi denetan eginen lasterkan, eta hola. Bai. ez ginen, beste antolatuik, bina, hola, uh, untsa, fen, nio itzen iz, e, hor hoi du sortu guen hartin ere, ez peginen dena algar ezagutzen, eh, etxe koizleak. Ebe, uh, urtoz, hola, algarrikin uh, aitzez lanin, ebe, algar uh, lotua lo bat egiten da, alere, eta um, algar ezagutzen ere, eko, eh, para da algar ikusteko, bon, merkatu zumaitetan edo feida zumaitetan, mena etzen uh, amezte ere, ez ginen alga, ez da guai, bon, hein, sustut, uh, aize habu badia, eta mal, euh, enfin, parte hartzen badugu ez, ez dutitenek ezagutzen. Hala. Bena, hoi oso, oso importanta zen, hatxarri hortan. helbuiak eh, be ezagutzia eh, eh, ezagutaztia etxe ekoizpenak, mena bon gure aur, aur, ilan, eta mm, lekuko moskinak, uh, bali lekuko moskinak jatia eta ezagutzia. Ho izen uh, lehen eta hola, mena ez, ez bea kampotiak er, mena lekuko errere, Aipatzen bada, bon, mentuz hor, ja, agorri landela eta oai habo eh, kanpoko jiten da, eh, espeletan. Geo, egia, eko izlen tako ere, sumait, fern urte sumaiten tako, alere, una eh, zen ere, alere, ez da, dudai gabe bena sustutzen ezagutzia eta bazkaien eginez, bazkai baten bidez, euh, voilà, euh, jateko huna eskentzia. Usteit, uh, charantekoak charante maritime, no, charantekoak zian, charante bai, lehenak komitatuik izan, euh, izan zianak, nik ezagutzen nien hanko eko bat, be han um, berak lehen egiten zin uh, eta geho izigerriko krisa izan zien han maztizainak eh, eta ordin uh, baliatu zin hor krisa hortaz etzin habo saltzen al deuze mena bon etzak, etzakin sobea zerregin eta hasi zen ordin ebe uh, mahastiez haitzen zin uh, mahats egite mena jateko uh, mahaneko mahatsa geho hasi zen egiten uh, apetifa gisa, uh, frutuik ilan eta mahatxik ilan euh, desberdinak nahasiz eta, eta geho landatu zitin uh, frutiak eta beste, zerbait egin zin eta hor, interesgarri zen ere ikustia, zerbait euh, gaizki edo berriz uh, jauzi egin zin beste zerbait egiteko. Beste zerbait baliagarri zen eta zinez Ekoizpen euh, onak bazitin, euh, eta euh, jintzien anis gaiza ekilan. Geo jen, izan dia anis eskualde, eh? Loar Atlantikekoak ere, uh, 44 oso uh, interesgarri oso... Uh, usin, mespian egiten ginen uh, bat algarrekin, Eta hola, ahemanak bagintin, eta bakotsak erenez, eh, bere eskualdean zer egiten zin, promozioen mailan, eta ze, ze, ze zien, ze, ze ekoizen zien, eta oso, oso abeatxa hola. Eta geho, lo egiten zizien, eh, etxen. Hala, hoi, eh, nisurtez, hola, hola, hola eganda. Salbu urte batez, alere behar dit. et ez ici, ez dizi ici, et, et, euh, voilà, etxetan. hogei urte guai edukien feidan, ben e abadia hogei urte radiela urtoz e, fidelki uh, e, pantsika, pantsika maitia, ram, um, ua animazionen egitea, eta ramuntxo lekuna ere ua laguntzaile gisa, bere trakturek ilan, mahainak eta fen, ala, uh, anis laguntzen du ere, e, sonu Ernest Irigoyen, enfin, voilà, aspaldiko jentiak dira, ekere, eta beti horatuz eta placer, placer handiek tranquilan, hala segitzen dugu. Agurilain amarrian ostiralez, ez peletan, ogoi garen idoki feria. Egun osoan idoki etxeko ezen merkatoa, Ego erditan, bazkari goxoa, hauren jokoak, musikariak, zozketa. Zure zare hartu eta erosketak egin idoki ferian. Shetasunaka u bebikoitza webgunean.